Et bonsoir à tout le monde, bienvenue dans La Pochette, euh, votre émission où on va écouter un album tranquillement tous ensemble, une semaine sur deux en alternance avec la boîte à gants. Aujourd'hui, je suis tout seul pour vous présenter euh, l'album que j'aime beaucoup, que je considère comme étant euh, le meilleur album que j'ai écouté en 2017, qui est sorti donc en 2017. C'est un album qui s'appelle Oyaneko sur Hainetan et c'est un projet assez spécial qui a été lancé par euh, Oyan Olerge Inès, qui est un musicien, multi-instrumentiste, compositeur, euh, arrangeur, mixeur, etc un petit génie de la musique, euh, on peut, si on peut le dire comme ça. Oyaneko Sionetan, donc, c'est un album qui regroupe huit chansons euh, qui sont chantées habituellement à cappella en soul. Euh, huit chansons qu'il a décidé de remettre au goût du jour, ou plutôt de, réarranger à sa sauce en les instrumentalisant, c'est-à-dire en rajoutant des instruments derrière qui n'étaient pas là à la base. et ça donne quelque chose d'extrêmement varié. On va avoir du jazz, du rock, un peu de blues un peu de presque de rock, euh, de rock atmosphérique, etc. Euh, ce sont des choses très très variées. Et pour ça, il allait voir euh, huit chanteurs, chanteuses, groupes de chanteurs. Euh, entre autres, on va citer tous, ça. Hein. Euh, Arnaud Nico Etchart, Madio Yenard, Laura et Léa Etchegoyen, Mayalen Maider et Beyat Lauri, Michel et Maïka Etchekopar, Lucien Laraus et Jean-Michel Bedachagar. Chacun de ces huit groupes, ces huit artistes a choisi une chanson de lui-même pour apparaître dans cet album-là. Et Oyan a décidé ensuite euh, de, de, comment les arranger, euh, à quelle sauce euh, les, cuisiner. Et ça nous donne cet album-là qui, qui est absolument, absolument magnifique euh, chansons, il y a une neuvième piste sur l'album, euh, l'album que vous pourrez écouter d'ailleurs sur, euh, comme d'habitude sur Badoc, euh, ou que, vous, pouvez retrouver aussi sur, euh, sur, YouTube. Il y a donc une neuvième piste qui est une espèce de, making of, de mini reportage de, comment le, CD a été fabriqué avec des extraits, des, des pré-enregistrements que, que Oyan a fait. Euh, parce qu'il les a d'abord, il, a, il allé voir tous ces, euh, tous ces chanteurs, ces chanteuses, euh, leur a demandé de choisir une chanson et les a enregistrés en train de chanter cette chanson, donc a cappella. Il a ensuite travaillé chez lui euh, tout seul tous ces euh, tous ces morceaux il a donc rajouté tous les instruments euh, ça ça part ça part aussi un peu en tous les sens il y a du de la batterie du clavier des guitares des des cordes Ryan lui-même joue de la basse de la basse sur son album et ensuite, ils ont tout réenregistré avec tous les musiciens en ce que j'appelle en mode live, c'est-à-dire tous ensemble, tous en même temps dans la même pièce. Et ça donne donc cet album euh, qui est euh, qui est extrêmement varié, qui est très très travaillé, euh, et je pense que chacun pourra pourra y trouver son compte. Voilà, on va se quitter là et je vais vous laisser avec Oyaneko sur Heinetan. Voilà, c'est parti, à la semaine prochaine.

bidali txasuarri Zinkuak egin bagintu Elgaren maitatzeko Ez zatin krimineri Gente hunen goizik maluratzeko Aita eta anaie bat Rimuan probatzeko Itxasportin has parti txusi e hi uaitas emia si roien ari galdate arantzuko egida portinatze mubeitiki eimi sigaria chantsak lagin semadin projet har Itxenko batzari Ama baten besoan Haur txipi bat niga arez Bere aina

chakri pisiua krimi elen eskietari inosentil zekua idarik nahisia asken chakri Si vous m'écoutez encore, c'est que vous êtes en train d'écouter le replay sur Internet. Je vous rappelle que tout l'album est, est, en écoute sur euh, sur Badoc ainsi que sur YouTube. Sur YouTube, en plus, il y a les y a vidéos. Il me semble que c'est France euh, France 3 qui était venu euh, filmer toutes les toutes les sessions d'enregistrement et en a fait et en a fait quelques clips, un clip par chanson pour le coup. voilà, du coup, c'est extrêmement intéressant de voir aussi où est-ce qu'ils ont où est-ce qu'ils ont enregistré, etc. Voilà, on va se quitter là euh, pour cet album et je vous dis à la semaine prochaine pour euh, l'Eurovision numéro 3. Salut